caralho. Nós joga dentro e ela se apaixona. Ah, cara de brava e é fogadona. Mas na hora da treta ela pede água. Adoça as palavras e dá uma hum, hum, sentada. Hum, Trombei no moio no fim de semana. Furou a lupa que olha bacana. A cara fechada não vê sorriso. Respeito na régua, hoje o pai tá liso. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta condição. Tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido, se desperta interesse, né? Porque ele é o cara. Nós joga dentro e ela se apaixona. Cara de brava e é fogadona. Mas na hora da treta ela pede água. Adoça as palavras e dá uma sentada. Trombei no moio no fim de semana. sorriso. Respeito na régua, hoje o pai tá liso. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta eu dou condição. Ah, tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido. Não subestimo o DJ Nenê, não, hein? Esse é jogador caro. Vai doer. Na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição. Ah tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido. Não subestimo o DJ Nenê, não, hein? Esse é